ndivyo wanavyodhania wale waliomkufuru allah subhanahu wa taala fawailun lilladhina kafaru minan nar basi ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na moto wa jahannam ibadallah ni juu yako ndugu yangu muislamu ufahamu malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika huu ulimwengu na unapomaliza malengo yako ukaondoka akiwa mula wako aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala yuko radhi na wewe itasikitisha sana kuwa hata baadhi ya wanyama wakawa wafahamu malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba na kuwaleta katika huu ulimwengu kisha ije mwanadamu hawezi kuzingatia hilo an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت فقالت إني لم أخلق لهذا إني إنما خلقت للحرف فقال الناس تعجبا وفزعا أبقرة تكلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر متفق عليه mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza mambo yaliyojiri katika wale waliopita kabla yetu na katika kisa cha ajabu alichokieleza mtume sallallahu alaihi wasallam ni bwana mmoja aliyekuwa amepanda juu ya ng'ombe wake kama mfano anavyopandwa farasi na punda akiwa amchapa yule ng'ombe ili atembee akiwa yeye juu yake yule ng'ombe akamtizama na kumwambia kwa lugha ya binadamu inayofahamika akamwambia yule bwana inni lam ukhlaq lihadha mimi sikuumbwa kwa sababu ya hivi unavyonifanya inni inma khuliqtu lilharth mimi hakika nimeumbwa kwa ajili ya kulima sikuumbwa kwa ajili ya watu wanipande katika maungo yangu mahalu shahid katika hiki kisa ni kuwa vipi leo ng'ombe ametamka na kusema na kuyajua yale ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu kisha umkute mwanadamu aishi katika huu ulimwengu kama mfano wa wanyama hajui ni kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu na hata akawa ajua lakini ukaona vitendo vyake vienda kinyume na yule anayefahamu ni kwa ajili ya nini Allah subhanahu wa ta'ala amemleta na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawatumiliza mitume wake ili kuja kuwakumbusha na kuwafunza wanadamu malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta katika huu ulimwengu na katika yale aliyoyateremsha katika kitabu chake قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanitakasie mimi ibada kwa malengo makubwa ya kuumba mwanadamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na chochote na hili likipatikana kwa mwanadamu basi na akose atakachokikosa katika dunia lakini amepata neema kubwa ambayo kesho atakwenda kuifurahikia atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi Allah subhanahu wa ta'ala asema وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لو kama utaisabu idadi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako mwanadamu huwezi kudhibiti idadi yake na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha ukawa wajua malengo yako ya kuja hapa duniani ukayatekeleza jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fadla ambayo wengi katika watu hawaijui na wala hawajaipata fadla kama hii aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الناس nasu ibadallah kile nilichokitanguliza katika khutba ya kwanza ya mtu kufahamu malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu akishafahamu hilo mwanadamu atajishughulisha bila shaka na yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu na atafuta kila aina ya mazingira ambayo yatamwezesha yeye kutekeleza lile lengo ambalo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemleta katika huu ulimwengu lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala simshirikishe na chochote ibada Allah kwa lengo hili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha masahaba wake wafanye hijra kutoka Makka wakaenda mpaka al-Habasha Ethiopia ili wapate nafasi na utulivu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kusumbuliwa na chochote waipate amani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha na masahaba wake watoke maka kwenda Madina kwa sababu hawakuweza kumwabudu Mola wao kisawasawa wakiwa katika mji wa Makka bali yeye mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondoka mji wa maka na kwenda Madina sababu ni kupata amani na utulivu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na afikishe neno la Allah subhanahu wa ta'ala aliloamrishwa kufikisha na wakumbusha tena aya ya Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu Allah la tuhsuha lau kama utataka kuhesabu ili udhibiti idadi ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kudhibiti idadi ya neema za Allah alizokupa ndugu yangu Muislamu na mwanadamu akiishi kuzikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala atazidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kufaulu kwa sababu mwanadamu ameumbwa kumpenda yule anayemfikishia ihsani siku zote na akizikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala atampenda na akimpenda atamwabudu kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wakumbusha neema moja katika neema ambayo tunayo katika miji yetu na nchi zetu ala wa hiya ni'matul amn ni neema ya kuishi na amani katika nchi zetu ndugu yangu muislamu ukitizama leo katika ulimwengu utakuta nchi mbalimbali wale walioguswa na kukosa jambo la amani waishi katika hali ya tabu sana ibada hawezi kuzifanya kama walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha makuraish na kuambia falyabudu rabb hadha albayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف محل الشاهد نكوى الله سبحانه وتعالى أو كنبوش مقريش نعمة يكوى بأمانك تكمانا خوف نعمة يستحق كشكريوة نابديوة الله سبحانه وتعالى نبستحق كوابديوة نعمة أما أمتومي والله عليهم الصلاة والسلام walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala aijalie katika miji yao wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Ibrahim alayhi salatu wassalam imamu al-muwahhidin amwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kitu cha kwanza kabisa alichomwomba Allah subhanahu wa ta'ala ij'al hadha albalada amina ijalie hii nchi ya makka kuwa ni nchi iliyo na amani na Allah subhanahu wa ta'ala akamtakabalia mtume wake dua yake kwa mitume wa Allah walitamani kuiona amani katika nchi wanazoishi kwa sababu katika amani ndiyo yale malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba na kukuleta katika huu ulimwengu utaweza kuyatekeleza ukose utakachokikosa katika dunia lakini ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hatokuuliza ndugu yangu muislamu kwa kila ulichokikosa katika dunia lakini atakuuliza siku ya kiyama ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na atakuadhibu waliyadhu billah عباد الله متوم صلى الله عليه وسلم أوكمبوش ما صحبواك نعمتات عظيم أمبس من آدام أكزبات نعمة كما هزي أكوسي أتكتك كوسة بعد يهابو يوكو كتك نعمة كوب سانا عن سلمة بن عبيد الله ابن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسده آمنا في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي اسكريزا زوري حديث نقيانه مسلم متوم صلى الله عليه وسلم أو أنبيا ما صحبواك من أصبح منكم معافا في جسده yoyote anayeingiliwa na asubuhi akapambaukiwa akiwa na afya katika mwili wake aminan fi sirbihi yuko katika amani baina ya ndugu zake na watoto wake katika nyumba yake wa indahu qutu yaumihi na ana chakula cha kumtosheleza siku ile moja peke yake fakaannama hizat lahu dunya mtu huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote akapewa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 والخوف بما كانوا يصنعون الله أكبر مسلم واسكي من نهاية الله سبحانه وتعالى ta'ala akumbushwe katika الله cha Allah wakijiji kilichokuwa na amani na utulivu kabisa riziki yake yawajia kutoka katika kila sehemu kwa wingi fakafarat bian'amillah wakazikufuru na kuzikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala wakaichezea neema ya amani aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala faadhaqaha Allah libas al walkhawf Allah subhanahu wa ta'ala akawaonjesha na kuwavika vazi la hofu na njaa sababu ni yale walioyachuma wenyewe katika mikono yao wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir msiba wote unaowapata ukitizama ni kile kilichochuma mikono yenu na Allah subhanahu wa ta'ala husamehe mengi ibadallah fa Allah Allah ibadallah tusikubali kwa njia yoyote mtu yoyote kutuvurugia amani katika nchi zetu kwa sababu tukiikosa amani na wakumbusha yale nilioanza kuyazungumza malengo ambayo kwa ajili yake Allah ametuleta katika huu ulimwengu hatutaweza kuyatekeleza kama inavyotakikana na tukikosa hilo tumekula hasara ya dunia kabla ya hasara ya akhira iyadhan billah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين